ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين anayeyafanyia upofu maneno ya rahmani tunamwekea sheitani kuwa ndiye rafiki yake وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون Na hakika wao wanawazuilia njia na wenyewe wanadhani kuwa wameongoka. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين Hata atakapotujia atasema, laiti ungelikuwako baina yangu na wewe kama umbali baina mashariki na magharibi. Rafiki mwovu mno wewe. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون Na kwa kuwa mlidhulumu, haitakufaini kitu leo kwamba nyinyi mnashirikiana katika adhabu. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين Je, unaweza kuwasikilizisha viziwi au unaweza kuwaongoa vipofu na waliomo katika upotofu ulio wazi? فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون Na hata tukikuondoa, sisi tutalipiza kisasi chetu kwao au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun au tutakuonyesha tuliowaahidi nasi bila shaka tuna uweza juu yao fastamsik billadhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim basi wewe yashike yaliyofunuliwa kwako hakika wewe uko kwenye njia iliyonyoka wa innahu ladhikrun laka wa liqaumik wa sawfa tusalun na hakika haya ni ukumbusho kwako na kwa kaumu yako na mtakuja ulizwa واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون na waulize mitume wetu tuliowatuma kabla yako je tulifanya miungu mingine iabudiwe badala ya rahmani Allahu akbar Allahu akbar na mwenye kujitia upofu na Qurani aliyoteremsha Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kuwa ni kumbusho kwa walimwengu wote tunamsalitishia na shetani anakuwa naye daima akimpoteza na akimzuzua na hakika mashetani wanaojitia upofu na Qurani huwazuia na njia inayoitia Rahmani na hao wanaotumiliwa wanadhani kwa kufuata rafiki zao kwamba wao wamo katika uongofu. Hata yule aliyejipa upofu na Kurani atapofika kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama na akaona matokeo ya kule kujitia kwake upofu, atamwambia rafiki yake kwa majuto, laiti wewe nami tungelikuwa mbali mbali duniani, umbali wa mashariki na magharibi, ama wewe ulikuwa sahibu muovu mno kwangu mpaka umekuja nitumbukiza katika shimo la motoni. Na hapo wataambiwa kukuwa hizi, leo hamtapunguziwa adhabu, kwani mmejidhulumu wenyewe kwa ukafiri wenu, kwa sababu mlishirikiana na mashetani wenu, kwani kila mmoja anateseka kwa adhabu ya kumtosha mwenyewe. Je, unaweza kumwongoa aliyepita mipaka katika upotovu? Je, unaweza kumfanya asikie aliye kiziwi asikila kweli, kipofu hazingatii, na ambaye katika ujuzi wa Mwenyezi Mungu atakufa katika upotovu? Uwezi hayo, kwa sababu hao wamekwisha thibiti katika ukafiri wao. Basi hawanafiriki kwa wanayoyasikia wala wanayaona. Basi tukikushika, tukakufisha kabla hatuja kuonyesha adhabu yao na kifua chako kikatua kwa hayo na pia vifua vya waumini ala kulli hali sisi bila shaka tutawadhibu duniani na akhera au nataka tukuonyeshe adhabu tuliyowaahidi kabla ya kufa kwako tutakuonyesha kwani sisi tunawaweza hao kwa uweza wetu na nguvu zetu ikiwa moja ya mawili haya lazima liwe bila shaka basi shikamana na Qurani tuliyokufunulia na simama imara katika kuitekeleza Kwani hakika wewe uko katika njia ya haki iliyonyoka. Na hakika hii Qur'ani ni utukufu mkubwa juu yako wewe Muhammadi na wa umma wako kwa kuwa umeteremshiwa kwa lugha ya Kiarabu. Na mtakuja kuhojiwa siku ya kiyama juu ya haki yake na shukrani za neema zake. Na hebu angalia katika sheria za mitume wetu tuliowatuma kabla yako Ati umekuja humo wa kuwaita watu wende kuabudu vitu visivyokuwa Mwenyezi Mungu haukuja. Basi hao wanaoabudu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu mmoja hadi wamepita mipaka katika upotovu wao.